Këto valë është është shkëlqyshëm. Është një javë e re dhe e dini çfarë? Edhe pse e di që është e hënë sot edhe shumë nga njerëzit vuajnë nga kjo sindroma e Duket si e premte. Normal. E jo, nuk është se duket si e premte, nuk duket fare si asgjë. Ëm um, do të ketë diell, do të thoshë. Wow. Do të ketë qiej blu, aviona, aviona kaltër edhe diell. Po, kamiona. Aviona, kamiona, vaporë, zetorë. do të ketë ushtarë që pastrojnë Studentë që bëjnë pis. Ku do të çfarë? Po të jetë ditë bukur, do të kthejmë, po. Mhm. Do të themi nga nga liqeni për ata që do të kthehen aromat e verës. Aromat e verës. Dhe era e. Normal, do të jetë më gjithë. Do të vi stina e nxehtë. Më në fund që kaq shumë e kemi pritur. Është Shyqyr, shyqyr është një fjalë e huaj. Le ta analizojmë, bëjmë anatominë e fjalës shyqyr. Atëherë le ta hapim. Ne hapim. Kujdes me thikën. Shikojmë. Disektomia e shyqyr ça tregon? Nga vjen kjo shyqyr? Është fjalë turke? Fjalë turke. Shyqyr, shyqyr. Turkiz. Turk turkizëm. Turkizëm. Turkizëm, shyqyr. Mirë, e morëm vesh tani. Hajt po. Ça bëhet? Mirë. Jeni gati? Mirë. Gati. Do të jetë javë e nxehtë. Po them jo vetëm nga ana intelektuale. Intelektuale dhe e motit, po edhe nga ana e jo ishte javë e nxehtë. Radiofonike. Tu në klubin e mëngjesit. Se njerëzit tani fillojnë edhe ke parasysh ti. Udhëtojnë më shumë, janë në rrugë më shumë. Shikojnë më shumë. Po, takojnë njerëz më shumë. Po, takojnë njerëz më shumë, nuk e di se për çfarë flasin. Bëhen edhe më të bukur më shumë. Jeri fol fol për vete. Jo, është vërtet. Se kur është koha e mirë edhe njerëzit çelen. E ke vënë re këtë? Po, bën shumë bukur. Një lloj çeli, mm. një lloj bukurie. Çu vjen njerëzve nga çelia. Mirë, un po i vë syzet. Fillojmë zyrtarisht? Fillojmë. Okej. Okay. Njerëz të dashur, është klubi i mëngjesit në Club FM në 104. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1494, Kristofor Kolombi zbuloi Xhamajkën në udhëtimin e tij të dytë në hemisferën perëndimore. Ai e quajti ishullin Santa Gloria. Në vitin 1762, nënshkruhet marrëveshja e paqes midis Rusisë dhe Prusisë. Në vitin 1809, Mary Kies u bë gruaja e parë e cila mori një patentë. Ajo fitoi patentën për një teknikë për gërshetim kashte me fije mëndafshi. Në vitin 1818, u lind në Prusi filozofi politik Karl Marx. Në vitin 1821, Napoleon Bonaparti vdiq në ekzil në ishullin Shën Helena. Në vitin 1934, vija e parë hekurudhore kontinentale u hap në Belgjikë. Në vitin 1912, gazeta Pravda e Partisë Komuniste Sovjetike filloi botimin. Në vitin 1942, ndërroi jetë në moshën 22 vjeçare Qemal Stafa, figurë e shquar e lëvizjes dhe luftës nacional çlirimtare. Në vitin 1955, Gjermania Perëndimore u bë shtet sovran.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 Është data sot sa është 5? 5, 5 maj. Është edhe dita e dëshmorëve. Mhm. Mm Jeri. Po, e kishim në kalendar. Kështu që duhet që të kemi edhe diçka sot për të nderuar edhe të gjithë ata që kanë. Se jemi edhe në bulevardin Dëshmorët e kombit. Për më tepër. Jo më pak. Mm -hmm. Mirë, ëm um, po shikoj diçka interesante kjo. Meqë është është është kthyer në një garë, ju e dini dhe ju e dini që është një garë pushteti, force ndonjëherë për të treguar Se sa para ke, se sa i fort je në këtë shoqëri mm -hmm. që ne jetojmë, edhe në Shqipëri fatkeqësisht. Po. Makinat që ti nget, pushimet që ti bën, ndeshjet e Champions League-s që ti shkon të shikosh, e tjerë e tjerë. Gjithë ato janë pjesë e një ë uh, kostumi që ti vesh, ora që ti mban. E nuk është thjesht konsum. Nuk mendoj që është vetëm konsum. Që un kam lekë dhe dua të blej këto gjëra. Është edhe një mënyrë për të treguar. Mhm. Mm se sa para ke. Se sa i pushtetshëm. Po. që dhe ti je në nivel me ata që i bëjnë pushimet jashtë për po. shembull. Ose ata që ku di un tani. 1 2 3 4 5 6 ku jemi përfshirë që të gjithë, po. Ëm dhe shumë prej tyre për shembull duan të kenë këto vilat, ju e dini janë këto në Perëndim. Vilat të shampanjë. Vilat të shampanjë, po. Siç i kishin ata. Po dua t'ju tregoj një vilë i shampanjë mbi shampanjat që shampanjë me tort. Po, është një zotri, është një zotri që e ka e ka të vetën këtë vilën dhe e ka emrin Berry. Wow, Beri Beri Beri Beri Beri Rosenstein Beri Rosenstein ë uh, emri krejt hebre meqë ra fjala një sekondë do të bëj një gjë të vogël këtu do ta bëj çik më të vogël që ta shikojmë Berin se e, e, ja zë sy ajo gjë se po. Beri duket i madh po do të shikoni në, në krah të Berit edhe shtëpinë që Beri ka bler Ai është deti atje. Wow. Ah. E shikon detin? Pastaj është plazhi. Edhe deti i këtij është. Po, deti i këtij, po, është është oh pron, është pron me det. Me deti i këtij. Po do të thotë pjesa e tij privat, ai pjesa e tij privat. I i përket i përket truallit të shtëpisë. Plazh privat. Plazh privat. Ka plazhin privat. Po të më heqësh mua Lore, që ta shoh pak sa i pastër është deti atje. Edhe plazhi ka një gjerësi, jo të keqe. Mhm. Pastaj mbrapa Ka shtëpinë, e tëra është 18 hektar. Ka 1 2 3 4 5 6 7 8 kështu. Çfarë janë ato? Shtëpiza. Shtëpiza. Shtëpiza. E mm. nejse kështu çatiza. Ë kulme. Ka ka një pishinë aty përpara, po ta shikosh, shumë e mirë është. Edhe mbrapa. Përveç një tufe me pemë atje, pastaj është një është edhe një liqen, po ta shikosh, Po. Në fund fare është e gjitha e këtij, që ka atë rrugicën që shkon deri pas. Edhe wow. det edhe liqen. Po. Kjo edhe pishin. Edhe pishin. Edhe pishin, po. Ke detin, pishinën, ke atë, wow. atë duke si fushë golfi mbrapa, kupton se çfarë është. Tre, tre lloje të ujërave. Park privat për të ashtu. Edhe kjo kushton mm -hmm. 147 milion dollar. Në Hampton, po, në këto që quhen The Hamptons. Këtu ku jetojnë uh, luksi, luksi i New Yorkut. Çfarë është Berry? çfarë është Berry? Berry është uh, investitor. Wow. Aktivist dhe investitor. Mhm. Mm Kështu që edhe unë që jam aktivist kam shpresë. Goxha i pasur. Aktivist po jo jo si unë sigurisht. Ë uh, aktivist nga këta që merren me çështje të mëdha se kanë para të mëdha, por mm. uh, Po, e ka bler, e ka bler nga ata njerëz që kanë jetuar atje më përpara, dhe është prona më e shtrenjtë e shitur ndonjëherë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Domethënë është një rekord në vete. Mm -hmm. Nuk ka pasur asnjëherë rezidencë private ku jetohet mm -hmm. të mhm. shitur me çmimin 147 milion dollar amerikan. Siç uh, Barry Rosenstein ka bler shpinën vet në The Hamptons, mm. që unë e tregova thjesht për t'ua bër zili juve. Tani kjo e bën zili edhe atë që është tek ajo, tek shampanja. Me vilën shampanja. Me vilën shampanja. Normal normal. Po që, domethënë, ëm um, park privat, liqen privat, pishin, det, sigurisht që ka atje. Dhe e bukura është që ka ka drita, ka ka edhe infrastrukturë të mirë, domethënë kështu si ajri i pastër. E bërë nga natyrë, sa. Duke ndërthurur detin, liqenin. Jo keq, jo keq. Fantastike. Jo keq. Po vetëm që duhet të kesh 147 milion dollarë. Normal. Kështu që ta ngrejmë atë ta ngrejmë. Kemi edhe divanin aty se na bien lekë her pas herë ai. E kemi rrëshqit kur ulemi në divan, kështu që na bien këto monedhat. I grumbullojmë gjithë ato të hollat, shikojmë sa kemi aty. Ne e provojmë ndonjëherë Mos të kalojmë na bie rruga Nëse me mi bëhemi komshi me Berin Më fal, se do të pyes pak Oltën Se Olta në fillim fare bëri një Një koment të vogël po. Tha nga emri tha s'duket gjë Tha ky Beri tha Tha një si po të tingëllon emri Beri Edhe dhe një jo shumë për po pasuria Tingëllon ka më mirë. Okej. Okay. Me këtë koment hipokrit miq të dashur, ju lëm uh, drejt një faze të vogël. Po publicitare, kthehemi këtu krye mëngjesit mas pak për të fituar bukën e ditës. Mundësuar nga Vodafone. Bum bum bum bum bum bum. gjithë jemi shumë më tepër se sa dukemi. Kemi fuqi, fuqi të veçanta. Jemi kudo dhe gjithmonë në kontakt. Me ofertën më të fundit në Vodafone Club, fuqitë tona nuk njohin kufi. 500 minuta kombëtare apo ndërkombëtare dhe tani me 1 GB internet 3G për vetëm 1000 lekë në muaj, flasim me të gjithë, drejt të gjitha destinacioneve. Navigojmë në internet, jemi të pandashëm.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 Çdo ditë e shoqërisë tonë të mirë fillon me shijen e kroasantit Belino. Një like për foton më të veçantë dhe ritmin e këngës tonë. My song is really champion. Se Belino është kroasanti jonë. Belino, në çdo kohë, tani dhe me shije krem lajthie nga Elka. Nuk janë shumë ata që e kuptojnë çfarë do të thotë t'jesh një fermer. T'jesh çdo ditë në fushë nga lindja e diellit deri në perëndim. Kur rezultatet e përpjekjeve tua të varen nga natyra. Kur shikon biznesin tënd që rritet bashkë me të mbjellat, Banka Intesa San Paolo më kupton. Te ajo gjeta kredinë që është për mua, shërbime dhe produkte që mbështesin atë çfarë sot agrokultura ka nevojë. Intesa San Paolo Bank, drejt të ardhmes me ju. Oh yay! Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Më pëlqen kjo këngë. Kush e këndon këtë këngën Altin? Graffiti 6 janë këta? Yes. Po. Oh yes. Graffiti 6 mish dashu stare into the sun. Ah, ne ju përshëndesim dhe ju urojmë ditë fantastike. Jeni me klubin e mëngjesit, valët e Club FM 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Çdo ditë me juve nga ora 7 deri në orën 10. Mund na takoni edhe në faqen tonë Facebook, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit dhe po shikoni sapo postova atje një video të vogël. Janë uh, pyetje, u kemi bërë njerëzve një pyetje. U kemi pyetur cilët janë shkaktarët e mhm. dhunës në familje. Do flasim pak për këtë. Se kam përshtypjen që diçka del nga po them sondazhi ynë, edhe edhe vox popet e tjera e tjera e tjera. Ëm um, del kjo që shumica e njerëzve mendojnë që dhuna në familje mm -hmm. shkaktohet nga ekonomia e keqe. Është një arsye. Që unë mendoj se është një arsye. Patjetër po. që është një arsye, por unë nuk mendoj realisht nuk mendoj që është arsyeja themelore. Mhm. Megjithatë po të shikosh për shembull tek uh, përgjigjet që njerëzit kanë dhënë, qoftë edhe në Facebook, tek kur kur kemi dhënë për shembull kemi thënë cilët janë disa faktorë që shkaktojnë dhunë në familjet shqiptare. Pse rrihen njerëzit në familjet shqiptare? Se dihet që që ndodh, ka shumë raste. Po duke folur për këtë ndoshta edhe edhe vjen në një lloj kuptimi. Domethënë më të thellë të kësaj. Çfarë e shkakton? Pse ndodh? A mund të bëhet ndonjë gjë ose ndoshta nuk mund të bëhet asgjë? Kështu është natyra e gjërave dhe sa të jetë jeta. Ç'u e kemi? Jo, po fakti ta, ta dimë që kështu është. Nëse do themi gjithmonë që kështu është, atëherë nuk do t'i gjejmë asnjëherë zgjidhje problemit. Çfarë mendon se e shkakton? Hiq anën ekonomike, sepse kanë folur boll për anën ekonomike, kështu që do do do lëmë atë njëherë. Unë unë besoj që ana ekonomike Është një faktor, por jo jo vetëm ajo. Patjetër, mm -hmm. patjetër. Për mua është mungesa e kulturës e para. Mhm. Mm një njeri që nuk ka një kulturë, atëherë uh, nuk ka se si të veprojë ndryshe ose do duhet që ta kuptojë vetë që nuk shkon kështu dhe atëherë mund të ndryshojë. Po, s'është puna vetëm që një njeri që s'ka kulturë, por kam përshtypjen që ka Kulturën e dhunës është një gjë tjetër pastaj. Kultura e munguar, sepse Ose kultura kultur... nuk është ajo që të jep dhunë, ëh. Okej. Okay. Jo, po mund të kesh kisha fjalën si kulturë negative. Okej. Mm -hmm. okay. Në rregull. Mirë, mungesa e kulturës, e pranoj këtë nga Jeri. Mungesa e edukatës, mungesa e mm -hmm. civilizimit, po them tani zgjidhja e gjërave me kështu, mungesa e mendimit, komunikimit, emancipimit, humanizmit. Çuvin, çuvin bashkë ato. Okej, okay. nëse të gjitha mund të përgjithësojmë në një fjalë kulturë, kulturë jam jam okay me këtë. Dakor, Altin ç'do thuash ti? Unë po them një përveç domethënë asaj që tha Jeri që edhe unë jam dakord është mendoj që një faktor tjetër është domethënë shkalla e mosbarazisë për sa i përket anës intelektit, shkollimit e tjera e tjera. Mhm. Mm Domethënë kjo është një faktor tjetër. Domethënë ti thua edukimi, e Jeri thotë kulturën, nga ana kështu e çfarë më e përgjithshme familjare e civilizimit qytetërimit, mhm. kurse ti thua edukimi si mungesë po, arsimi. Po mendoj që një femër e shkolluar me një punë pastaj më vonë me pavarësi ekonomike, normal që nuk do të pranoj që. Jam dakord. Plus që një femër, një femër me me me master për shembull, kam përshtypjen unë ka më pak gjasa të rrahë burrin sesa një femër kupton. Pa shkollë. Se jo e kemi parë, por në atë kur del një femër që rreh burrin e ke parasysh, është para se e ke një gjashtë muaj. Del një femër që që e gëdëb burrin e saj. Në çdo rast po them është femër pa shkollë. Se po ti. Në të dyja rastet. Megjithëse Kjo mund të jetë interpretueshme, e kam, e di unë që ka njerëz që thonë, në shkollë kam mundur. Mm. Shko, jo mund të ketë edhe gra që nuk kanë pasur mundësinë për t'u arsimuar në shkollë të lartë, për shumë shumë arsye. Kjo nuk do të thotë asnjë gjë. Okej. Shikojmë pak se çfarë kanë thënë njerëzit kur i kemi pyetur se çfarë e shkakton, cilët janë disa nga faktorët E dhunës në familje, kjo është një pyetje edhe për ju miq të dashur në 069 20 70 222 mund të na shkruani tuajën, cilët janë këta faktorët që bëjnë që në familjet shqiptare të ketë dhunë, dhunë ndaj grave, e më e përgjithshmja, për të mos bërë shaka me këtë, dhunë ndaj fëmijëve, shumë shumë shumë e keqe, edhe kjo rrahja kam përshtypjen unë, është pjesë e dhunës edhe di çfarë Të gjitha studimet tregojnë dhe kjo është kështu si ato të Nardnogës që mm. fëmijët që rrihen kur janë fëmijë kur rriten rrahin fëmijët e tyre. Do të thotë të rrahë të rrahë. Po, shkon patjetër, patjetër. Jo gjithmonë. Patjetër. Shikojmë se ç'thonë njerëzit mbi shkaktarët e dhunës në familjet shqiptare. Shkaktar kryesor për dhunën në familje. Okej, okay, shkaktari kryesor mendoj se është pamundësia ekonomike. Gjendja ekonomike është parësore. Shkaku kryesor është ekonomia. Papunësia, gjendja ekonomike, vetëm shkaqet ekonomike. Është një kompleks i tërë. Për mua ma shumë janë problemet ekonomike. Ekonomia që nuk e kanë dhe detyrimisht ndodh dhuna. Po mo nuk duhet të harrojmë se ka raste rrafin dhe gratë rrafin burrat. Burrat ja fusin me të pirë edhe venë në shtëpi rrafin gratë. Tradhtia. Tradhtitë ose moskujdesi, varet edhe edukata e familjes, është një nga gjërat bazë. Mospasja, ekonomia, vetëm ajo. Ekonomia në radhë të parë. ekonomia. Është një injorancë e tmerrshme e theksuar që njerëzit trashëgojnë. Akoma mentaliteti, domethënë që mendojnë këto të vjetrit. Problemet sociale, ekonomia, edhe arsimimi. Këtë kohë që ka sot nuk ka fare as komunikim asgjë, nuk dinë fare. Në momentin që një familje nuk drejtohet nga një komunikim i mirë, gjithmonë ndodh që të ketë dhunë. Nga që nuk kanë, është papunësia shumë e madhe.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 me të pirë. Po, edhe edhe ajo është shumë e vërtetë. Mhm. Është shumë e vërtetë. Është edhe shikojnë ndeshje, po. pinë sa pinë edhe. Mirë, po, tani jo, jo vetëm kur kanë ndeshje. Të gjitha gjërat janë të lidhura. Mhm. Jam edhe me këtë që, domethënë, duke qenë se ai s'ka punë. Edhe vjen vërdall gjithë ditën. Rri te lokali shikon ndeshje. Është edhe i depresuar, kuptueshëm si një burrë që nuk prodhon, se Edhe burri ndjen ndjen sikletet e veta kur është pa punë, se nuk do gjithmonë ashtu. Pastaj futet në atë ciklin, fillon degjeneron pak nga pak, bëhet pianec, bëhet i varur. Nga ajo pastaj edhe të dojë të punojë, nuk punon dot më, se nuk ka 7-8 vjet mm. te klubi. Dhe pastaj çfarë ndodh është që ngaqë s'kanë, ngaqë janë pa punë, ngaqë janë të pirë, ngaqë janë të varfër, Edhe ia fut menjëherë. Shka, ekonomia po. është diçka e rëndësishme sepse mund të kesh gjëra të tjera dhe kur nuk ke ekonominë, atëherë është një arsye që do ketë probleme brenda po, një familje. Po fundja kur ke ekonominë edhe Por nuk është drurit sikur çion. E di, unë jam jam ke lezet. Jo. Kur ke ekonominë. Është dru ndryshe ai. Mirë, mirë se. Të ka dhënë nga ato nga ato lloj dhune ku burri të vret për shembull për të të marrë. Po. Për të marrë pasurinë. Mm. Ke parasysh? Ajo dhunë është pak e shpejtë edhe kështu. Është e menjëhershme. Është e menjëhershme, me një plumb. Pa dhimbje, por. Mirë, a kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit, miq të dashur tani është uh, Marilyn Monroe që dëgjojmë nga Pharrell Williams në klubin e mëngjesit. 069 20 70 222 për mendimin tuaj, 069 20 70 222. Ora shënon 7:33 minuta jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s ne ju urojmë fillim jave sa më të bukur dhe të mbarë kudo që ndodheni. Mirë se keni ardhur miq, ju përshëndesim është klubi i mëngjesit në klub e Fem 104. Cilët janë disa nga faktorët që shkaktojnë dhunën në familje? Është një pyetje për ju, nëse mund të diskutojmë për këtë. 069 20 70 222 069 20 70 222. Mund të vini edhe në faqen tonë në Facebook, është facebook.com fraksion klubi i mëngjesit. Ëm ah, shumica e njerëzve mendojnë është është çështje ekonomike. Por mendoj se se edhe pse kjo është sigurisht parësore dhe e përfshin atë, mendoj që gjithashtu shërben pak si justifikim për të mos shkuar gjë ca më tej, që janë edhe disa faktorë tjerë. Veç asaj. Është mm. kulturë e të rrahurit, kemi ca shprehje popullore në Shqipëri për shembull si druri ka dal nga xheneti dhe nuk e di nëse kjo është shprehje që vjen vërtet nga xheneti apo shprehje e lindur këtu në e formuar aty për popullin popullin ton, po. Ëm ehm, dhe po gjithashtu kush rreth do. Kam dashur të ishte. Tashi mund të thotë njeri. Kam dashur të ishte vetëm vetëm. Mua mua as më kanë rrahur as rrah njeri, po ideja është që ka njerëz që kanë dashur fare domethënë. Po ka njerëz që rrihen dhe mendojnë që është okay që rrihen. Se burri ka të drejtë për shembull kur e bën hallall janë ca gjëra që gruaja bën ca gabime gruaja. Edhe që gratë din, edhe plus pastaj që burri është burrë. Po s'rrahu nuk quhet burrë. Ashtu. Ja, është janë edhe këto. Nuk është puna që po s'rrahu që quhet, mund të quhet burrë edhe edhe do thonë thonë ato. Shumë mirë do ishte që të mos mos rrihte, po tash që tani nëse burri do ngele të tregojë burrin tek rrahja, atëherë nuk quhet më burrë. Po, mund të bëj dashuri me gruan e vet për shembull dhe t'ia tregoj ashtu burrin. S'e kuptoj pse më vështirë. Duke duke u bërë, duke u bërë, duke u bërë një luan, një luan në shtrat, e kupton? Një luan në shtrat. Ktu ndryshon situata. Ashtu po. po. Thotë ajo kshu më rrih, domethënë në këtë sens. Por, por, por jo me jo me dorë, jo, ajo s'është burrëni. Pa askujt nuk i pëlqen. Me të nxira, me të nxira syshe, ku di unë se çfarë tash. Edhe degradon edhe më tej pastaj. Me dhëmbë të thyer. Ëm Por janë dhe shkaqet ekonomike që njerëzit që njerëzit sjellin gjithmonë, sjellin gjithmonë në në tryezë. Mirë, Eri ka një histori të vogël tani në klubin e mëngjesit e dëgjojmë. Para se të kaloj te historia, ne nuk kemi thënë sot se cila është frym, apo oh, cili është frymëzimi për këtë të thonë. Cila është frymëzimja? Frymëzimja për sot ka të bëjë Emër gocash. Me karikaturistat, sepse është okay. dita e tyre, është dita yes. për të treguar nderim dhe respekt karshi karikaturistëve, mm -hmm. në lidhje me punën e bukur që ata bëjnë dhe nëse ju keni një hobi të tillë dhe keni zbuluar që keni talent në këtë, është pikërisht dita për, që sot të merrni. Për karikatura. karikatura. Okej. Okay. Ehm, um, mirë, faleminderit. Bujar Kapexhiu meqë ra fjala. Dhe është shumë i mirë. Ka në datën 6, sa është data sot? Sot është 5? Sot është 5. Datën 6. Tek tek zyra e informacionit të BE-së, kjo godina, e kemi parasysh, mm -hmm. tek aty tek Cepi. Po. Hmm? Te blloku. Ka ka në orë po, ka një ka një ekspozitë karikaturash. Kështu që kam përshtypjen që është e hapur për publikun. Nesër, nesër në orën 18, domethënë data 6, ora 6. Mhm. Kështu i bie po. Ai është i miri edhe i vetmi në një farë mënyre sa. Ka ngelur i vetmi, po, po. sa. Ka pasur dhe të tjerë. Nuk ka pasur janë ca të tjerë që bëjnë po. Po nuk është zhvilluar. Të paktën uh, Bujar Kapexhiu është i vetmi që merret me karikatura politike. Po, është e vërtetë. Mm. Edhe nuk ka, nuk është tek ne, edhe ajo që thotë Altini. Domethënë gazetat e huaja kanë patjetër që çdo gazetë ka karikaturën politike këtë mm -hmm. political cartoon, siç quhet, po kanë pastaj edhe ato comics që janë janë ato për të qeshur që janë përditshme mm. gjëra shumë të zhvilluara. Një faqe e tërë apo dy faqe janë të mbushura me ato. se çdo ditë ka një seri secili nga këta mini serialet e vogla me, mm -hmm. me tre foto. Por që këtu te ne nuk nejse. Okej, okay, dëgjojmë historinë nga ty. Atëherë historia tjetër që dua t'ju tregoj ka të bëjë me një teknologji të re dhe janë për është diçka që vlen më shumë për vajzat, sepse bëhet fjalë për një varse e re e cila quhet një varse. Po, varse që vihet në qafën e vajzave. Mm -hmm. Quhet engjëlli mbrojtës, por ka një funksion shumë shumë të rëndësishëm. Sepse kjo lloj varse ka në brendësi të saj një pajisje teknologjike shumë të mençur që mund të të bëjë telefon ty nga varësja, te celulari yt. Oh. Që do të thotë, nëse ti je uh, në një takim dhe je duke u mërzitur dhe nuk do që të qëndrosh më gjatë, ah. atëherë mund të prekësh varësen tënde. Telefonosh veten tënde. Dhe jo, automatikisht Jo, dikush Jo, automatikisht vas, varsja që ke në qafë bën lidhje me telefonin tënd mm -hmm. dhe mhm. ty të bie zilja e telefonit dhe kështu mund të ah. shpëtosh dhe të largohesh më më herët nga takimi që ke. Dhe diçka tjetër që është shumë shumë e mirë është nëse dikush është në vështirësi uh, për jetën apo në një situatë shumë të pakëndshme, po. atëherë mund të dërgojë varësja uh, nëse ti mesazh sos tre herë dhe mban si tre herë jep tre sinjale të njëpasnjëshme, atëherë çfarë ndodh është që varësja ka në memorien e saj ka dhe disa numra të tjerë që ia ke vendosur ti paraprakisht të mamit, babit apo të dikujt tjetër, u dërgon një mesazh për mbrojtje këtyre personave dhe automatikisht në Google Map del edhe vendodhja se ku ti je. Okay. Pra në uh, në mesazhin që marrin njerëzit aty mund të gjejnë është vërtet shumë interesant. Në Google Maps se ku ndodhesh. Është me GPS, domethënë është gjithë teknologji e lartë. Është një teknologji fantastike. Super. Faleminderit Jeri. Asgjë. Ja vetëm edhe shbion se vjen me Exo, miq të dashur tani është ora 7:38 minuta kur të kthehemi, do të kemi edhe anagramën e ditës së sotme në klubin e mëngjesit ndërkohë Ora është 7:42 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-së. Ne ju urojmë një fillim jave sa më të bukur dhe të mbarë. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Unë uh, kam nevojë vetëm për uh, pak kohë sa ta shkruaj. Më duhet edhe një letër e bardhë. Ah, e paska më letër. Jo, e kam këtu, shikoje ku e kam. Pa shqetësime, e kam këtu. E kam gati letrën e bardhë për anagramën e ditës së sotme. Ëm, uh, ndërkohë që dua të ndryshoj pak rendin e Se si tingëllon. Po. Ok, ndërkohë që ti ndryshon, mm. ne hedhim xhinglin. Jo, jo, jeni shumë shpejt për xhinglin. Jemi shpejt. Atëherë, kemi mesazhe në fakt në lidhje me me temën e sotme. Pyetja që ne kemi bërë është se cilët janë disa faktorë që shkaktojnë dhunë në familjet shqiptare. Ndërkohë, Erlisa thotë vetëm varfëria, Kemi Vardën që thotë mendoj që faktori kryesor mbetet varfëria, familjet që kanë një ekonomi të ulët janë më të riskuar nga format e dhunës. Pastaj kemi Florencën që thotë është shumë e thjeshtë, padituria, injoranca dhe në fund kultura. Iridioni thotë ekonomia gjithashtu ku ka mirëqenie ekonomike nuk ka dhunë në familje. Martini thotë ekonomia, rakia dhe kultura. Ëh, dhe rakia. Pas ka rënë kokës. Meges pastaj thotë janë disa faktorë, varfëria, të qenurit patriarkal, pra që burri ka më shumë të drejta në familje, pija, pra duke përdorur produkte luksi, ndonjëherë e merr malli burrin thotë që ta rrahë gruan, për kot, qejf, për qejf, po. ndoshta edhe gruaja e kërkon këtë me dëshirën e saj, po po sa ka. Bixhozi, droga, xhelozia dhe shumë arsye të tjera. Ça ka Altini? Okay, jemi gati Jemi gati Anagrama Në klubin e mëngjesit është një pyetje Oh, sa i gjatë Oh yeah, oh yeah Atëherë Kjo është cë këtu Ca Ka Ra Bomba Është si pyetje. Ça ka ra bomba? Ka ra bomba? Ça ka ra bomba? Por nuk është ç, është c. Po, mhm. diet nuk e shkruan njeri c. Pra është ç, domethënë. Ca ka ra bomba? Ca ka ra bomba? Ca ka ra bomba? 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për çfarë fitues. Dhe për herë të parë në klubin e mëngjesit ka ngelur pikëpyetje. Ca ka ra bomba, sigurisht pikëpyetja nuk është pjesë e anagramës. S'është pjesë e fjalës Ca ka ra bomba Ça ka ra bomba është një fjalë e përbërë është ja? për herë të parë në klubin e mëngjesit mm -hmm. është një individ Individ yeah. Individ është një individ është një emër njeriu Një emër Thjesht emri? I përveçëm mm. Një emër i përveçëm njeriu Jo, është identiteti i tij i plotë, emër mbiemër Mbiemër Ca ka ra bomba Wow Ca ka ra bomba. Ai ai ai. Është një individ, emri i përveçëm i një individi, sigurisht individ i njohur, përderisa unë e kam zgjedhur që të hapi anagramën, se nuk mund të ishte Do është shqiptar. në një komshiu im, për shkak që ju s'e njihni. E kupton? Ca ka ra bomba. 069 20 70 222 069 20 70 222 Një orë dore nga mishtan tek Primi i Muoçis për fituesin e anagramës të ditës së sotme Për herë të parë, përsëris është një, një individ Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit, ju përshëndesim fort Tani një ndërprerje fare e shkurtër publicitare I have to bounce for your number Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur. Ju përshëndesim që të gjithëve ishte Kromio bashkë me Toron Come Alive. Ne jemi këtu çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10 valët e Club FM 104 edhe në ekranin e Club TV. Sot kemi një uh, personazh të njohur mbarëbotëror. Ndërkombëtar, do thosha unë, i cili e ka emrin, unë këtu kam marrë gjithë gërmat e emrit dhe mbiemrit të tij dhe kam mm. formuar anagramën e ditës sotme. Dhe ka dalë. Dhe na ka dalë. Çar. Caka ra bomb. Caka ra bomba. Caka ra bomba. Bomba. Caka ra bomba. Akoma, akoma. 0692070222 Caka ra bomba është anagrama e ditës sotme, po ju them është një personazh ndërkombëtar është i huaj mm -hmm. edhe shumë i njohur mbarëbotërisht Caka ra bomba 0692070222 për këtë është një orë nga Michan tek Premium Watches. Ndërkohë, unë jam gati kur të përplas duart dy herë shikoni se ç'do ndodhë. Sharadio, loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Atëherë goca ne kemi menduar një fjalë, nëse ju jeni gati, mund të zbuloni fjalën e çunave 0692070222 për ju që doni të luani në Sharadio. Fjala jonë është një shkëmb graniti. Miq të dashur, është një shkëmb graniti vërtet. Është koncept po, mund të themi është koncept. Po të thashë një koncept. Njeriu e ka? Njeriu e ka, jo, e ka. Ë në brendinë e vet. Njeriu e bën, mund të themi. Është diçka, është një mënyrë të menduari goca, është është një koncept, është një diçka që na ndihmon ne për të menduar gjërat, por nuk është diçka që e kemi ne, sido që mund të flasim që njeriu ka të tillë. Mund ta funksionosh, po, mund ta mund ta fusësh në edhe njeriu në këtë që kemi menduar. Jeni larg kur kërkoni brenda njeriut, s'keni për ta gjetur. Caka ra bomba. Mirë, do të gjemë tani nga Kësemi, kjo është e fundit fare, miq të dashur. Ja! Kjo, kjo shumë e bukur, shiko, më pëlqen uh, Edhe ja ku vjen e nxehtë nga furra nga Britania e Madhe, miq të dashur Tetë e pesë minuta miq të dashur jemi me klubin e mëngjesit në valët e Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-së ju përshëndesim që të gjithëve ju urojmë ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, me Altinin, me Oltën dhe me Lorin. Ndërkohë që do të japim emrat e disa fituesve në lidhje me lojën tonë të deritanishme. Ndërkohë në lidhje me këngën e ditës është Ela. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Barack Obama. Okej. Okay. Bravo. Arrigo. Për këngën e ditës që sapo u dha është Ela që fiton një lule nga bota e luleve. I lumtë Elës. Ela. I lumtë Elës. Nga bota e luleve. Në botën e Elës. Në lidhje me Sharadio. Do të them që lulja është e gjallë, në fakt është një vazo Ela, kështu që ki parasysh. Duhet. DC. Ëm, um, ndërkohë. E keni parë në Facebook her pas here. Janë ca faqe, ca mega faqe. Janë ca faqe me mijëra mijëra, qindra mijëra. Ë, uh, ndjekës. Uh, ndjekës. Mm -hmm. Dhe ndonjëherë ti gjen veten që i ke ndjekur këto faqe, pa e ditur që i ke ndjekur këto faqe. Që i ke bër like, po mm -hmm. s'mban mend se kur se si se qysh se çfarë. Dhe si ndodhi? Ka ka mundësi për shembull që të ketë ndodhur, që ti të kesh bër like për diçka tjetër, por të ka dal po, diçka tjetër. Sepse ndodh që okay, që kështu punojnë këta hakerat. Ë? Do të sjellësh diçka nga çka ke bërë ti dikur. Jo, s'kam bërë gjë. Ta mos ishte ndonjë faqe. Çka i ke bërë Pandi Majkos ti? Ah. Çka i ke bërë ah. Pandi Majkos ti? Mm. Ë, ah, domethënë ideja është këtu. Pandi Majko, Pandeli Majko, mhm. ah, i Partisë Socialiste, dje në Facebook ka shkruar një status. Dhe në atë status ai ka marr ka dashur që të marrë nga njerëzit, mm -hmm Një lloj ndjesie mbi shanset e tij për të fituar kryetarin e Bashkisë Social uh, të Tiranës në vitin 2015. Mm. Dhe dhe në status shkruan: "Të dashur miq, jeni pro apo kundër që unë të kandidoj për kryetar bashkie në zgjedhjet vendore 2015. Mm -hmm. Nëse jeni pro, konfirmoni me një like. Ju përshëndes. Pandi. Edhe Pandi dashje pa dashje po bëhej pjesë e kësaj. Pandi dhe like-et që këta i bënin statusit, shkonin për të furnizuar me like faqen e X-it apo faqen e Y-it, nga këto janë këto mashtrime, të themi ti bën like për një gjë, ah, dhe like-u jot shkon numërohet për një gjë tjetër. Po, po, po. Thua ti si i blejn këto klikime, si i blejn këto frendsa, si i blejn këto, ku di un, kshu i blejn. Me këto lloj gjërash. Shikon ca lajme bombastike për shembull. Madonna ther fëmijët e saj. Klikon ti që të shikosh oh, edhe s'të del ai lajmi, se çdo tani mm. që e shtyp butonin, aty i ke bër like një faqe tjetër. Faqes që nuk e kupton. X personazhi të njohur për shembull, apo personazhi i njohur, sapo i ke bër like një faqe këngëtare etj etj etj etj, edhe je bër pjesë po themi fansave të dikujt. Mhm. Kështu që numërohesh tani numërohesh si fansi i një këngëtare apo X-it. Nejse ideja është këtu, Pandi nuk ishte fare përfshirë me këtë. Pandi vet. Nuk kishte oh. dijeni për këtë. Po, nuk kishte dijeni për këtë. Sepse këtë kjo ishte e gjitha një ishte një personazh fals wow. që kishte shkruar këtë që po mblidhte like nga njerëzit sepse shumë njerëz do turren duke parë që Pandi thoshte nëse ju jeni dakord që un të kandidoj edhe për të bërë qejfin atij. Like ore like like që të futet Pandi për për për kryetar bashkie. Po. Edhe ato like shkonin për llogari të dikujt po themi. Derisa Pandi vjen aty thotë të dashur miq thotë un nuk kam lidhje me këtë status, por ju falenderoj për humorin. Oj oj oj. Me me kështu. Është një faqe tjetër domethënë. Ishte një pandi tjetër, një pandi tjetër. Gjithsesi like e kishte marr, nuk është se like e kishte marr. Okej, pa fund. Kishte marr pa fund. Tashi pandi është në dilem, realisht. Tashi ai ka jo, jo. faktin konkret që njerëzit duan që të kandidoj, por ai s'e kishte në mend. Ia shtin në mendje. Ndërkohë që i thot njëri është njëri i thotë disa like i kam bërë lale. I kom shit lale. E kom shit lale. I kom shit për like-et. Nëse. Ëm um, mirë, kemi tani edhe lojën e fjalës së censuruar në klubin e mëngjesit, miq të dashur është momenti për të dëgjuar këtë lojë. Dhe tani, fjala e censuruar në klubin e mëngjesit. Hapini veshët. Stop censurës. Ne kemi një sistem autoritar ku politika, biznesi dhe mediat janë instrumenta të këtij pushteti, e kam quajtur, dhe jo kundërpesha të njëri-tjetrit. Umm, një fakt i vërtetë. Aspeta, aspeta. Edhe një herë tjetër. Është Fatos Lubonja miq të dashur ndërkohë. Fjala është ajo që Altini ka mbuluar me bip, nëse ju e gjeni fjalën eksakte që zoti Lubonja ka përdorur, ju bëheni fitues të një dhurate nga klubi i mëngjesit e dëgjojmë për së dyti. Ne kemi një sistem autoritar ku politika, biznesi dhe mediat janë instrumenta të këtij pushteti, e kam quajtur, Dhe jo kundërpesha të njëri tjetrit. A pra, është është si një kështu, është si një mm. si një finte anësore. Mm. Domethënë është duke folur, është duke bërë kështu, janë instrumenta të këtij pushteti. Pip, pip. Të fliqur e kam quajtur. Kam quajtur mund të ishte. Po nuk është të fliqur. Jo, nuk është të fliqur, por është, është negative me siguri. Negative, negative në një farë mënyre, po e vështirë, duhet të thënë. Është e vështirë. të këtij pushteti mafioz mund të ishte për shembull po jo. Me m fillon. Jo. jo. Manipulues. Jo. Po hipokrit. Poshtërues. Jo, ulta jo. jo. Diskreditues. Jo. Qelbësir. Ka thën Marinela, më fal. Po. Jo, këtij pushteti jo. qensh. Mund të ishte. Mund të ishte, nëse është afër ideja. Po- jam afruar. Afër po shumë. Jam afruar, s'e di a varet, si jam afruar. Ideja që kemi të bëjmë një lloj kafshe. Kam mësuar këtu është kafshë ah. madhe është ti. Kafshë gjallesë mund të themi më shumë. Gjallesë. Jo kafshë, oh, gjallesë. Mirë, shumë mirë. Faleminderit Altin. 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të qenë fitues Meqë jemi te kafshët e gjallesat Doja të tregoja këtë foton që Mund ta gjeni tek faqja në Facebook, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit. Ky quhet Peshkaqeni Baloz. Oh my god. Ah. Look at that. Oh yay. Shumë i shpifur. Është peshkaqeni Baloz. Është peshkaqeni më i çuditshëm. Është një peshkaqen shumë i çuditshëm, me thënë mm. të drejtën. Ë ah, misterioz sepse është shumë i rrallë. Nuk e di se si mund ta si mund ta përshkruajmë atë. Se e ka hundën dhe nofullën e sipërme e ka të ndarë komplet nga njëra tjetra. Mm -hmm. Ka dy. Duket uh, si ato filmat si me alien. Si duket. Oh. Që kishte po, kokën ajo dhe nxirrte atë mm. si e ke parasysh ajo si gojë e vogël që nxirrte në poshtë. Po. Tamam si ajo, si filmi me aliena. Nuk e di se çfarë, është është një peshkaqen i cili në ujërat pranë Japonisë është është gjendet më shpesh, mm -hmm. është i rrallë, por shumë shumë shumë rrallë shihet në Oqeanin Atlantik. Ky është kapur nga peshkatarët pastaj është lëshuar në gjirin e Meksikës. Mm -hmm. Janë peshkatarë në gjirin e Meksikës që gjuajnë për karkalesa deti. Peshkatarë edhe pa dashje kanë. Edhe pa dashje kanë kapur këtë. Ishte 18 këmbë i gjatë. I gjatë, kështu që goxha i madh, nuk e di se sa do të përkthej tamam tamam 18 këmbë. Mbi 5 metra. Mbi 5 metra. Kështu që është goxha i madh. Uh, po. Goxha i madh. Është qen shumë i madh. Po të jetë mbi 5 metra. Mm. Po 18 këmbë është në fakt. Sigur tek Po, pse ja ja 3 metra është 3 këmbë është një këmbë, është 1 metër. Këtu edhe atje ose nga tavolina Po rreth 3 3 këmbë, 3 këmbë është rreth 1 metër, diçka e mm. tillë. Domethënë është pak më pak se 1 metër. Duket se është një 90 cm, 3 këmbë. Diçka. Nice, okay. Po që është goxha i madh. Edhe i sh i shëmtuar tek tek Zoti, si quhet. Ky quhet në në anglisht e ka goblin. Goblin Shark. Mhm. Mm Goblini, nëse mbani mend nga nga, nga nga ky, çka quhet ky nga Spider-Mani. Po, ishte ai Goblini, ai ai këtu. Jo? Ky me ky i keqi, çka quhet ky? Ky që ishte jeshil. Nga ky i fundit thua ti? Jo, ai po i pari, ai i pari, që ishte babai i atij. Ah, mm. po, që ishte si djall ashtu. Po, po, ai ishte goblin. Mm. Goblin. Është kështu si krijesë përrallash, kështu që unë e përktheva baloz. Ia futa kot, me thënë, po që ça ta quaj atë unë. S'iu kujtua ndonjë gjë më mirë se çfarë surrati ka.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 Është vërtet ajo që thonë edhe që, mhm, ëh, Këta vampirat, vampirat nuk e kanë keq, me sa duket. Që pin gjakun. Që pin gjakun, sepse ah. kërkimet e reja që janë zbuluar këto kohët e fundit kanë treguar që po është e vërtet që mhm. gjaku i lahet me gjak. Ri mund ta kthejë mbrapa procesin e plakjes tek njeriu. Oh, oh. Oh my god. Thonin dikur për Enver Hoxhën që që mblidhnin mjekët gjak fëmijësh. Po, po, jo, jo, mos. Po, po, po, po mjekët e Enver Hoxhës, e dini ju, kush kanë qenë mjekët e Enver Hoxhës. Nëse prap po të thjesht jepnin jepnin gjak, jepnin gjak fëmijësh që të që të kthenin mbrapa. Tani këto gjëra për shumë kohë janë nuk kanë ndonjë fakt konkret apo të njohur apo të mirënjohur janë mund të jenë vërtet apo për aq sa dim nuk kemi konfirmime plus janë histori të vjetra edhe shumë shpesh njerëzit thonë jam se jam se janë këto por del tani që kjo funksionon ka mm, sipas studimeve del që qenka e vërtet po nëse ti merr gjak më të ri se mosha që ke, atëherë procesi i plakjes tek truri dhe muskujt e tua do të kthehet mbrapsht, jo vetëm ngadalësohet. Tani thonë që shijen e gjakut është e vështirë ta ta heqësh. Nuk e di me çfarë mund të hollosh. Ka është gjak që ti e pin me me pipëz, kështu. Një dhe çik shumë. Sa është një koktejl. O bo bo. Po pra ideja është koktej frutash. Okej, shok, shok, shok, shok, shok. Lutem, Altin. Ju lutem, ju lutem, ju lutem, ju lutem. Tani, gjaku Ky është një studim i cili është bërë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ka funksionuar tek minjtë. Të gjithë minjtë që kanë marr gjak, gjak kalamajsh, minj të rinj, po, gjak fëmijësh, Altin, janë kthyer mbrapa në kanë zhvilluar muskuj të rinj, kanë zhvilluar qeliza të reja trunore. E neurone këtu po, se çfarë u bënte më të bukur ieri. U bën dhe më të bukur sepse edhe lëkura Altin e tyre u rinua. Madje Altin, kjo posaçërisht për ty, ju edhe po themi aktiviteti burrnor ju oh, ju forcua. Oh. Pse ke, nuk e di pse keni kapur mëngjes me mua. Jo, jo, meqë ti ke kapur me me këtë lajm, unë po ta kthej po ta po ta bëj ty më interesant akoma. Diçka interesante. Po të tërheq vëmendjen. Diçka që edhe ti, edhe ti mund ta përdorësh më në fund. Po gjithsesi, ë, i thakun e miu. Po pra, ideja është që që kjo mund të mund të shërbej për të kuruar disa sëmundje të rëndësishme si Alzheimer's, për shembull, mm. dhe nuk është e thënë goca dhe çuna që tu marrim gjak foshnjave dhe tua japim pleqve. Po ka mënyra se si bëhet kjo. Ka mënyra një edhe për shembull mund t'i marrim gjakun e një viçi të ri. Po. Mund të jesh shumë. Gjak viçi. Dhe kur dhe kur arrin 65% viç, pranohesh edhe nga Instituti i Shëndetit Publik. Mu me një vulë. Që mund të hash. Je gati. Po, gjyshi, gjyshi mund të hash. Është si viç po. po, po. Si viç qumshti. Nëse po, ideja është, ideja është që ëm thonë edhe mjekët vet Këtë që po thoni ju goca, obo, këtë obo bon tuaj, këtë u bëbuja që na s'më la ta, ta, ta bëj lajmin normal. S'më le të ha mëngjes nuk më le. Thotë mjeku që ka vend tingëllon, tingëllon me të vërtet, me të vërtet thotë e çuditshme. Do të thotë procesi i ndrimit të gjakut që heq gjak te dhe merr gjak të ri. me një pompë nga ana tjetër, mund duket shumë kështu, por është një mënyrë. Por në fund fare thot studimi është i vërtetë. Gjaku i fëmijëve. Po, funksionon. Oh, jo, Altin. Gjaku i fëmijëve. E kush ka nevojë për kirurgji estetike? Gjaku i fëmijëve. Mjafton një shpim. Po. Tani, çfarë çfarë do ishte një slogan për shembull që do i bënte femrat të interesuara për të lexuar më shumë, për të marrë më shumë informacion për produktin tonë. për të marrë më shumë informacion për produktin tonë, përdorimet e tij, e në faqen tonë të internetit gjakfëmijësh.net. Oh. Dhe lëkura jote do jetë tamam si një bebe, ëh? Apo jo vetëm lëkura, edhe shpirti. Po. Ora është 9:27 minuta, vazhdoni të jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-së. Sot është e hënë data 5 maj, ju urojmë fillim javës sa më të bukur dhe të mbarë. Okej. Okay. Për të gjithë ata që janë të apasionuar right. pas biçikletës, Dua t'ju tregoj një risi në lidhje me biçikletën. Bravo biçikleta amerikane. Faktikisht ai që e ka ndërtuar dizajneri është italian e ka emrin Gianluca Sada. Çfarë okay. ka ndodhur është që Gianluca është i dhënë pas biçikletave, por gjithë problemi që ka pasur ai është duke qenë e madhe si biçikletë. Është e madhe pra. Nuk mund ta lësh vend e pa vend dhe ndonjëherë bëhet edhe pengesë. Mhm. Çfarë ka bërë Gianluca është që ka ndërtuar biçikletën e re, e cila mund të paloset dhe të bëhet sa një çadër, Oh. Dhe ka çantën e vet të shpinës, ti mund ta vësh në shpinë biçikletën dhe pastaj të ecësh lirisht kudo dhe ta marrësh gjithmonë me vete. Çfarë ndodh është që ndërtimi i kësaj biçiklete është krejtësisht ndryshe nga të tjerat, pavarësisht se në pamje të parë duket njësoj, por ajo nuk ka disqe në rrota. Po çfarë ka ajri? Nuk ka fare, është ka ajri? Është ndërtuar edhe. Ajo është është, është skeleti e merr dhe jep me këmbë ti kështu. Dhe e gjëja më e çuditshme është që edhe zinxhiri i biçikletës, thonë që biçikleta paloset dhe bëhet sa një çadër. Kjo është shumë e vogël, po. po. Dhe zinxhiri nuk është në të gjithë biçikletën siç janë zakonisht, por është vetëm në pjesën e pasme të saj, tek mhm. rrota e pasme dhe kjo e lejon që ajo të përthyhet. Po. Ecën shumë në rregull, por un po shpjegoj pjesën se si zvogëlohet. Ajo mund të paloset, paloset e gjitha dhe bëhet diku tek 30 cm. Sa një çadër. Sa një çadër. Dhe kjo është fantastike sipas Gian Luca sepse ti thotë Gian Luca, mund ta kesh. Hapet çadra thot kur bie shi. Se kanë ato çadra të vogla, e njëjta gjë është me biçikletën. Është vërtet. Mhm. Dhe nëse ti ulesh në një kafe, ecën kjo biçikletë nuk është shpjeguar. Jo, jo, ecja është krejtësisht normale. Altini nuk mund të shkojë. Kishim kishim Jeri na dërgoi një video, po. por uh, ndonjëherë Facebooku mund të tregohet kokëfortë, e ke parasysh se nuk e mazallah, mazallah. Nuk do ta hap. Unë mund të bëj gjithçka, gjithçka Jeri me këtë kompjuter. Mm. Unë mund të bëj një film tani, por nuk mund të hap videon që nuk ka problem. Nuk e klikoj këtu. Shikoje. Shikoj këtu. Nuk lë. Shikoj këtu. Unë duhet të klikoj këtu. Ja, duhet të klikoj vetëm këtë këtu ja. Shkoj ta klikoj atë? Jo, mund të shkoj këtu për shkakun. Është pa gjë. Po shkoj në rregull. Kthehem këtu. Kthehem këtu tash i shkoj këtu. Te mesazhi yt ja. E shtyp atë? Mazallah. Oh, Nothing happened. Megjithatë, ideja është që ti mund të ulesh në një kafe dhe nëse nuk ka një vend bosh për biçikletën, e palos, e fut në çantë dhe e mban me vete. Po. Po, po. shtunë. Hm? E shtunë jo, ishte. Jo, hm. jo, të premten pra. Atëherë po, ishte protesta në orën 6 të premten. Protesta po. Po shikojmë pak, po shikojmë pak se ç'kishte ndodhur, kishte pas pjesëmarrje masive në fakt për uh, këtë protestën ah, e po, biçikletave. Gjithë këta çuna dhe goca që që lëvizën, shikoje pak, shikoje pak, kam uh, kam një klip këtu. Ishte e hatashme. Sa shumë janë? U mbushën rrugët plot. Edhe thoshin uh, këto janë bicikleta, këto janë bicikleta. T'i shohim. Nëse. Bukuri e madhe. Po që është është mirë që të fillojnë të përdorin bicikleta këtu te ne, do ishte do ishte kryevepër. Ishte pak thuaj. Okej. Okay. Ë, uh, miq dashur, në klubin e mëngjesit tani kemi edhe kongën ose tekstin e kongës që un kam përkthyer për juve, tekstin e kongës, kjo është kongë e njohur Jeri. Është e vjetër apo e re? Është, nuk është edhe aq e vjetër, nuk është edhe aq e re. Mm -hmm. Është diçka midis të vjetrës dhe të resë. Po, midis të vjetrës dhe të resë. Kështu që dëgjoni me vëmendje, kjo do të jetë shumë e lehtë sepse kënga është shumë e njohur dhe teksti vet sikur e jep mm -hmm. në një farë mënyre. Prandaj duhet shumë vëmendje dhe duhet miq të dashur shumë shpejtësi. Oh, Jeri. Po shikoj oh, diçka. Yeah. Mm. Po shikoj tani videon e bicikletës së oh, tënde. Bicikleta. Bicikletës tënde që paloset. Edhe bëhet sa një çadër. Sa një çadër. Unë nuk do të mbetem veç një fytyrë në turmë. Do të ma dëgjosh zërin. Kur të thërras me zë të lartë. Është jeta ime. Tani ose kurrë. Unë nuk do jetoj përgjithmonë. Dua të jetoj sa jam gjallë. Është jeta ime. Zemrën e kam si rrugë të hapur. Si tha Frankie në kllapa Sinatra, e bëra në mënyrën time. Dua të jetoj sa jam gjallë. Është jeta ime. 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin se për cilën këngë bëhet fjalë 0-6-9-27-12-2 Se pa harruar dhe për cilën këngë bëhet fjalë Kot që dërgoni mesazhet Normal O, kemi kemi Emil, Emil Mirë, shumë mirë You know that I'm a Jamaican Përshëndetje, përshëndetje Eldi me rolling nga Radio Taxi Classic O, ku je, mor, Eldi, na mori malli, ku je? Tamam, jemi bërë shumë Lëvizja nga Kthesa Kamzës drejt qendër, Semaforët e Laprakës drejt Zogu Zi dhe në ngjitje me trafik, Rruga e Elbasanit ka një trafik normal nga Sauku drejt Sheshit Bush drejt Parlamentit, ka trafik normal lëvizja Kombinat Qendër segmenti i Rrugës Kavajës me një fluks të lehtë vetëm kryqëzimi 21 Dhjetorit dhe pa trafik drejt qendrës, Rruga Bardhyl është pa trafik lëvizet në dy skajet e saj lirshëm, Është rruga Ferit Xhajko nga Farmacia dhjetë drejt stacionit trenit dhe bulevardi Zhan Dark duke udhëtuar nga Ministria e Jashtme drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit pa trafik. Rruga Hoxha Tahsim na vjen me trafik nga Farmacia pesë deri tek rruga Luigj Gurakuqi, pra kalohet dhe Sheshi Avni Rustemi me trafik. Rruga e Dibrës ka trafik nga kryqëzimi te Selvia drejt Nënë Kaçeve, pra është mbi dyqind metra me trafik në zbritje. Flasim për bulevardet nuk kanë trafik, Zogu i Parë, Dëshmorët e Kombit, dy pjesë të Unazës janë të lirshme. Flasim për zonën e Tiranës së Re, Këtu faktikisht është i kalueshëm në të gjitha devijimet nga sheshi Wilson, Sami Frashëri, Abdyl Frashëri, Sulejman Delvina. Ka pak fluks të rënduar në rrugën Ibrahim Rugova, pjesa që udhëtohet nga Libri Universitar drejt qendrës. Bulevardi, pjesa që kryqëzohet me bulevardin Bajram Curri nuk ka problem, lëvizet lirshëm. Edhe Muhamet Gjollesha është e lirë. Mund të sigurt të Bajram Curri, po nejse. Bajram Sumi. Bajram Sumi. Okej, Bajram Sumi. Faleminderit Eldi. Faleminderit. Ciao, ju bashkim Eldi me rolling nga Radio Taxi Classic, miq të dashur që na informon me gjendjen e trafikut. Ja ku është uh, Frank Sinatra tani. My way. Faleminderit. Frankie Blue Eyes, miq të dashur. Mirë se keni ardhur në program. Është klubi i mëngjesit ora tani është 8:38 minuta. Ne jemi këtu çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Mirëmëngjes të gjithëve. Hello. Mirëmëngjesi të gjithëve. Një falënderim i veçantë për Oltën edhe kafenë e saj Neska Olta. E kemi quajtur këtu në klubin e mëngjesit sepse ka dy gjëra. E para e bën të shkëlqyer, shijen e ka shumë të mirë, e gjitha natyrale, e ngrohtë, bëhet për 2 minuta, është kollaj për gjithë përtacët. Kjo do të ishte opsioni më i mirë. Kam përshtypjen unë dhe në fund fare, as e kupton që S'ke pritur e s'je marrë me bluarjen e ku di se çfarë Bërë duart e Oltës, kjo është ideja E bën kafen si çdo grua normale E bën Oltën miq të dashur që duket njeri si gjithë të tjerët po, po. kur, kur e provon atë kafe Do të bëjmë pop quizin pak, do të bëjmë pop po para se të shkojmë tek pop quizi, di Altini ka fjalën e censuruar për sot miq të dashur, e cila ka për personazh sot zotin Fatos Lubonja. Duke folur në njërën nga prononcimet e veta, ai ka bërë një koment, një vlerësim personal për për për shtetin ishte për sistemin për sistemin po. Atëherë kujdes, kujdes nëse keni fjalën ekzakte që ai ka thënë, ju do të fitoni një kontroll të plotë mjekësor në spitalin amerikan E gjitha falas me analiza me të tëra, por duhet gjeni fjalën ekzakte që ka përdorur zoti Lubonja. Ne kemi një sistem autoritar ku politika, biznesi dhe mediat janë instrumenta të këtij pushteti, e kam quajtur, dhe jo kundërpesha të njëri-tjetrit. Pra i bën një vlerësim për llojin e pushtetit që ne kemi, Një pushtet në atë kush është një kafshë e keqe? Një kafshë me h. Ajo hiena, hiena, hiena, jo, jo, jo, një pushtet hiena, del pra, del pra. Jo, ulta, por tani mund të jap ndihmë. Kacabunjsh. Do futemi në botën ujore. Bubrec. Oh. Ah. Gjallesë ujore. Gjallesë ujore. Mos e kemi pasur një të tillë sot ne që kishte hundën e gjatë kështu si. Jo. Një pushtet peshkaqenësh? Jo. Një Unë pushtet. Unë me kaq. Pushtet mos fal. Okej. Uh. Mirë, okay. Atëherë është një pushtet miq të dashur që ka thënë zoti Lubonja që ka të bëjë me një gjallesë ujore thotë Altin e dëgjojmë edhe një herë. Ne kemi një sistem autoritar ku politika, biznesi dhe mediat janë instrumenta të këtij pushteti, e kam quajtur, dhe jo kundërpesha të njëri-tjetrit. Janë instrumenta të këtij pushteti Pip. Të një gjallese ujore e kam quajtur dhe jo kundërpesha të njëri-tjetrit. Apo jo? Nuk ka rëndësi Jeri, gjallesa është gjallesë. Një... Më mirë, unë po... Një pushtet gaforresh. Ah. Jo. Ah, jo. se që ka gaforresh. një pushtet me n, o, e gjeta. Me n. Pop Quizi i ditës së sotme. Dhe tani, për çdo shqiptar patriot, rilindas apo legalist, për shqiptarët e çdo gjinie, për fëmijët, për oh, nënat e fëmijëve oh. dhe burrat e nënave. E vjen Pop Quiz. Tani m'u kujtua mua që pushteti që thotë zoti Lubonja mund të jetë pushtet uh, mafioz në në në terma të filmit të famshëm italian. Mm -hmm. Po. Prandaj po them fillon me O. Ti pushteti O. O, ah! saktë, saktë, saktë. Tentakula, tentakula. Mirë, në rregull. Tani kemi Jerin, Altinin dhe Oltën. Përshëndetje. Në Pop Quiz miq të dashur. Katër pyetje për ju, të gjitha përgjigjet e sakta nisin me germën B si Blendi. Ëm um, Faleminderit shumë. Ëm uh, Bësi blendi sot, okay? Dakor. Okay, atëherë janë të thjeshta, janë të thjeshta, kështu që bëuni gati. 069 20 70 222 pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Në këtë sport kampionët nuk ngrejnë kupa, po, por vendosin breza. Mm. Në këtë sport miq të dashur, kampionët nuk ngrejnë kupa, por vendosin breza. Kujdes. Luftëtarë nga Shqipëria luftojnë kundër këtij presidenti në Siri. Mister është se ç'kërkojnë atje, po. Gjithsesi. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Ky është liqeni më i thellë në botë. Ky është liqeni më i thellë në botë dhe fillon me B. Fillon me B. Mm -hmm. Liqeni më i thellë në gjithë botën. Është andej nga Siberia, se nga është andej lart. Në linjën transsiberiane. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Një kushëri i pjeprit. Një kushëri i pjeprit. Dakord. Jo Ndreu, kushëriri i Pjetrit. I pjeprit. I pjeprit. And I hate that I love you. Okay. Nëse shkoni tek faqja jonë në Facebook në këto momente, miq të dashur do të gjeni kam uh, vendosur një post të vogël, ë uh, ku duket edhe fotografia e librit Easy që është atje. Kam shkruar mbas pak Klubin e Mëngjesit, kemi një short për të fituar tre kopje të librit Easy me autografe të autores Tamara Webber. Ëm um, dhe përkthyesja në shqip e këtij libri, Ada Musaj, Aida, Aida, Aida mm. Musaj, është këtu me ne. Aida, mirë se na erdhe. E di që ke rrugëtuar. Po. Si është si është jeta jote? Këto ditë. Jeta ime këto ditë është pak jashtë larg larg Shqipërisë. E di, po çfarë bën? Një vit. Ë, si thon, për arsye familjare. Mhm. Ëm, Jam zhvendosur tani në Toskana të Italisë dhe uh, kisha shumë dëshirë që të isha prezente këtu, kështu që uh, arritëm ta ta organizonim këtë. Si është jeta jote e re në Itali? Uh, jeta ime e re në Toskana. Në Toskana në vërtet është shumë e bukur po pra. dhe uh, ka shumë uh, anglez dhe amerikan të moshës së tretë, që vinë pleqërojnë atje. Tret, po. po, që vinë pleqërojnë. George Clooney-t. Po, madje George Clooney ka blerë vilën e dytë uh, afër afër qytetit ku un uh, po, Shumë mirë, kalon ndonjëherë. Është edhe ajo, Amal Alamuddin tani, po. Mhm. Ka, ka, është fejuar George Clooney me sa. Ah, u, uh, yes. Po, po, po, po, e dëgjova, e dëgjova. Nuk vjen sur kalon atje. Më në fund e mblodhi mendjen, kështu po, thonë pra. gjithë. E mblodhi, e mblodhi mendjen. Gjithsesi, ë uh, Aida më kontaktoi uh, pak kohë më parë Dhe Aida, me sa duket ti ke kontakt me me Tamara Weberin, po, me, me po, autorin po. që ti ke përkthyer. Kjo është kjo është kopja në shqip e këtij libri, miq të dashur, uh, Easy quhet libri. Më duket se mos është bërë që edhe film? Ë uh, jo. Jo, ende jo. Me sa duket jo, akoma po prirjet e ka, i ka. Duket sikur po, po, po. historia është popullore, libri është goxha i shitur. Çfarë ne do të bëjmë sot? Ë uh, uh, si si ndodhim? Trego pak për për këtë gjë. Në fakt, autorja është shumë me sa duket një person shumë i thjeshtë. ka fituar famën në moshë mjaft të jo të re, mm -hmm. mund të mhm. themi pak vite më parë, ajo është rreth 40 vjeç tani. Kështu që është një sukses i vonuar, po them, po, por që erdhi për të. Po po po po. Dhe ndërkohë që unë i dërgova komplimentet e mia për librin dhe faktin që isha shumë e kënaqur që kisha përkthyer librin e saj, ajo mbajti kontaktin me mua dhe kur arritën disa kopje të librit në shqip, në vendin e saj, atëherë mendoi, ok, të lutem më ndihmo të gjejmë një mënyrë për të për të çuar edhe për të premiuar edhe lexuesin shqiptar. Tani, më fal, si, ajo mori kopje të librit në shqip. Po. Do të thënë ju i dërguat kopje të këtij botimi. Po, po, po. Po pse po. i do ajo këto? Për apo thjesht për kënaqësinë e të pasurit të librit në në çdo gjuhë. Sigurisht, për për të plotësuar koleksionin e saj mm -hmm. të mhm. përkthimeve. Ka edhe një libër, ishte njëri, njëri quhej Kolay. Ëm uh, ishte versioni turk i, i, librit. Po e pashë atje, po se po po kërkoja një imazh të librit dhe dilte edhe Kolay, po. Kolay. në fakt në gjithë në pothuajse të gjitha gjuhët europiane e ka e kanë ruajtur. E kanë ruajtur easy. Easy. Po, mhm. po, po, për ta për ta shprehur edhe pak më rinor librin. E kam e kam e kam vënë re këtë, edhe edhe versioni italian quhet easy po, etj po, etj etj. Kështu që kështu që Tamara vendosi që ta shpërblejë lexuesin shqiptar me tre kopje po thua ti që janë të të autografuara nga ajo. Madje ajo donte të dedikonte me emër dhe prandaj nuk mund të dërgonte më përpara kopjet, kopjet. Mm -hmm. për të organizuar më vonë shortin dhe për si thua për të dorëzuar direkt. Shkëlqyshëm. Kështu që ne ta bëjmë kështu. Ja se çfarë do bëjmë. Ë uh, meqë Aidën e kemi këtu në studio, Aida është ajo që e ka pasur e para në dorë dhe na ka sjellë këtë libër në shqip. Ne do të organizojmë tani një short. Ë uh, dua easy, ju mund të shkruani një mesazh SMS. Dua easy meqë libri quhet Easy dhe emrin tuaj. Dhe emrin tuaj, emrin tuaj të plotë, emër dhe mbiemër, miq të dashur. Edhe dërgojeni këtë në 069 20 70 222. Në fund të programit të ditës sotme, rreth orës 10 pa 10, mm -hmm. Jeri do të tërheqë tre emra. Dhe këto tre emra unë do t'ia jap Aidës. Po. Dhe Aida do t'ia çojë këto tre emra Tamarës, që ka shkruar librin dhe Tamara me dorën e saj do të firmosë tre kopje, këto janë kopje në shqip. Po. Që ajo i ka tani në Amerikë atje. Po. Janë tre kopje në shqip, janë tre kopje si këto që unë mbaj në dorë, që ajo do t'i firmosë, autorja vetë do i firmosë me emrat tuaj dhe do t'i nisë mbrapsht. Do të vijnë përsëri këtu në klubin e mëngjesit dhe tek tek juve. Kështu që do bëjmë këtë gjë. Okay, Është një cikël i plotë, por që po, funksionon. Është po, shumë i po. bukur. Emrat tuaj, kështu që ajo ende nuk i ka autografuar librat, por kur të kur gjithçka të ketë marrë fund, kur Jeri të ketë nxjerrë tre emra nga shorti që do të organizohet këtu, do të kemi tre emrat që uh, zonjusha Tani e zonja. Zonja tashmë suksesesh. Në moshën 40 vjeçare Tamara Webber do t'i firmosë në librin e saj me autograf të personalizuar për lexuesin shqiptar. Që është shumë e bukur. Unë falenderoj shumë Aida. Ju falenderoj edhe ju. Faleminderit. Që ne do të qëndrojmë në lidhje bashkë. Unë do të t'jap okay. që mbas uh, programit të sotëm tre emrat fitues. Juve mund të na shkruani miq të dashur emrat tuaj të plotë në 069 20 70 222. Shkruani dhe dua easy që ta kuptojmë që këto janë mesazhet që vijnë për të konkurruar në short. Uh, suksese. Suksese, suksese dhe ty. Faleminderit. Uh, në Toskanën e mrekullueshme. Okej. Okay. Uh, dhe shpresoj të të shohim më shpesh. Ah, Kështu që do të do të mbash lidhje. Për gjëra të bukura si këto. Aida Musaj, miq të dashur këtu në klubin e mëngjesit, mbas pak do të kemi shortin, mos harroni, dua easy dhe dërgojeni me emrin tuaj të plotë në 069 20 70 222, nuk kushton asgjë mesazhi. Kthehemi mbas pak tani është DJ Cassidy, Robin Thicke, Jessie J, Calling All Hearts. Pyetja e parë. Ç'është kjo? Muzikë. Po ti vetë jon. Nga këto të Altinit. Po pra, Altini është këtu në një në botën e çudirave. Në në botën e Altinit, nuk do thosha çudirave. Nëse, um, atëherë në këtë sport Jeri, mm -hmm. kampionët nuk ngrenë kupa por mbajnë rripa. Boksi. Boksi, breza nderi. Po. Mm. Në rregull, kemi pyetjen e dytë për ty Altin, luftëtarë nga Shqipëria, luftojnë kundër këtij presidenti në Siri. Bashar al-Assad. Bravo të qoftë, Bashar al-Assad i informuar për Grazie, grazie. Për çfarë ndodh në botë? Pyetja nr. 3 ka të bëjë me liqenin më të thellë në botë. Që është Bajkali. Bajkali është e saktë, bravo të qoftë. Olta pyetja nr. 4, po. Mos të ishin domethënë që Olta ka parë përgjigjet, nuk do e dinte. Më marrësh tek Italia. Më di Olta Bajkali. Për veten Altin që bësh. Kushëriri i pjeprit Jeri? Bostani. Bostani, ka te Bostani, ka te Bostani. Ka te Bostani. Kush është fitues Olta? Është Adela Lasku. Bravo. Bravo Adela. Bravo Adela. Fiton një kontroll të plotë në spitalin amerikan. Shkëlqyeshëm. Mirë. Fjalën e censuruar e kanë gjetur? Po sigurisht, në fund e kanë gjetur. Një krijesë uji. E ka gjetur Genti nga Tirana. Çfarë ka thënë? Oktapodi. Oktapodi, bravo i qoftë. Ne kemi një sistem autoritar ku politika, biznesi dhe mediat janë instrumentat e këtij pushteti, oktapod e kam quajtur, dhe jo kundër peshat e njëri tjetrit. Mhm. Bravo, bravo. Është një trekëndësh bermude. Është një trekëndësh bermude. Në rregull. Një dhuratë elektronike nga Electronic Line për Gentin. Faleminderit. Faleminderit Olta. Ju lutem. Dje, miq të dashur në klubin e mëngjesit, vendosëm që të shkojmë për uh, dark së bashku. Dhe zgjodhëm një se ne na vlejnë gjërat nga bota. Dhe gjërat e veçanta. Po, gjërat nga bota, si si në rastin e Chakrajon. Mhm. I cili është Chakrajon, nuk është më Chakra e tyre, po Chakrajon është një restorant indian, ndodhet tek komuna e Parisit. Pranë Universitetit të New Yorkut. është me të vërtetë aty përballë, mm -hmm. kur e ke New Yorkun, po futesh tek rrugica përballë e gjen Chakrajon, dhe është, është ambient shumë i këndshëm. Unë kam një foto këtu që na kanë fotografuar ata çunat tek Chakrajon, kur Ishim dje atje, po siç mund të shikoni Altini e ka pjatën bosh. Ai ka ngrënë më shumë se ç'ka ngrënë jetën e vet. Dhe ishte shumë mirë. Ishte fantastike. Ne ishim çik merak se thamë, se thamë do ta do ta durojmë dot këtë kuzhinën indiane. Jo vetëm që e duronim dot, por na ka shijuar aq shumë sa do shkojmë prapë. Kështu që shikoni se ç'do të bëjmë. Do të bëjmë një quiz me seri. me pyetje mhm. nga bota. Meqë Chakrayon është kuzhinë indiane dhe India është po themi një vend ekzotik për neve. Mm -hmm. Edhe ne kuicin do ta bëjmë me gjëra nga bota. Do japim, do japim për fituesin e kuicit një kupon 2500 lekë të reja, me të cilin në çift mund të shkojnë tek Chakrayon Për një drekë apo për një darkë? Drekë ose darkë. Oh, sa bukur. Çfarë duan ata? Kështu që çifti do të shkojë tek Chakrayon, restoranti indian në Tiranë për drekë ose për darkë. Por duhet t'i përgjigjeni të parët saktësisht kësaj pyetje që unë kam tani. Shkëlqyeshëm Mondo, shkëlqyeshëm Mondo. Pyetja ime e parë në quizin e serive nga bota, miq të dashur, është kjo. Në cilin vend të botës monedha bazë mm -hmm. është Balboa? 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të qenë fitues Në cilin vend të botës miq të dashur monedha bazë është Balboa, si Rocky. Si Rocky Balboa. A kujdes në cilin vend të botës monedha bazë është Balboa? I pari që vjen me përgjigjen e saktë fiton një kupon për një drekë ose darkë 25000 lekë tek Chakrayon, restoranti indian këtu në Tiranë. Kështu që kthehemi pas pak, ndoshta edhe me një fitues. George Ezra vjen tani me këngën Budapest. Edhe në numrin tonë të telefonit 069 20 70 222, të cilët Olta do doja që të jepja një shans për të lexuar ndonjërin prej tyre. Megjithatë, edhe në Facebook Uarda për shembull thotë që mendoj se faktori kryesor mbetet varfëria. Familjet që kanë një ekonomi të ulët janë më të rriskuara nga format e dhunës. Kjo mm -hmm. në përgjithësi është e vërtetë. Uh, gjithsesi unë dua të lexoj edhe një mendim të kundërt jo edhe aq kundër, po. Atea. Atea ka këtë mendim, thot, ka shumë arsye në fakt. Shumë thonë që është ekonomia, pra varfëria. Por mendoj se jo çdo i varfër ushtron dhunë mbi gruan. Më tepër mendoj se është mënyra se si jemi rritur. Mm -hmm. Kanë parë baballarët e tyre që kanë ushtruar mm -hmm. dhunë mbi nënat dhe uh, edhe pse kanë urryer këtë gjë, edhe ai vet pastaj përfundon duke rrahur gruan e tij. Por edhe një faktor shumë i rëndësishëm mendoj se është niveli intelektual, injoranca, padituria, kultura e pakët, qytetaria e tjera e tjera. Mhm. Bëjnë punën e vet, është atea që na ka shkruar këtë mesazh. Ndërkohë Dafa shkruan 192 dhe thotë dje u zura me gruan dhe e teprova pak me goditje thotë, uh -huh. por akoma nuk më ka falur, nuk më ka ardhur të më vizitojë në spital. Ëh. Domethënë, kështu që, okay, mirë të të bëhet, mirë të të bëhet. As nuk ka për të ardhur besoj. Iu kthye kjo. Iu iu kthye kjo. Ky është burri i Hulkut që ka zgjatur ose i Hulkes. Mirë, am. Kemi Klarën, që thotë papunësia, mospërputhja e karakterit, mentaliteti, ndoshta edhe paragjykimet e ndryshme. Po, edhe kjo ka të bëjë. Mm -hmm. Papunësia, ekonomia, shkruan këtu ekonomia, papunësia, stresi, mospasja e perspektivës për të ardhmen. Po tani të gjitha këto qëndrojnë në vetvete. Po më duket sikur janë edhe pak kështu si justifikim që i bëjmë. E mo se këtu në Shqipëri ngaqë jemi të varfër e prandaj rrihemi ne. Se po, po të ishim të pasur ne do. Nuk e mbyt dot me fjalë, thot një mesazh tjetër, e mbyt me dru, me grushta. Po, bra. Shumë. Alkooli, bixhozi. Se si thon bazi për shkakun. Vetë shkon në bixhoz, le gjithë ato lek, je me kasabun. Ku do e nxjerrësh dufin? Do nxjerrësh në familje. Diku edhe një mesazh tjetër që thot mua më rreh gruaja. Mirë ta bën. Nëse okay. Ë uh, kemi disa kemi disa nga njerëzit më të dashur që kanë shkruar, na kanë Jo në fakt, prit, këto janë njerëzit nga rruga. Po, njerëz nga rruga, që janë njerëz nga rruga. Kemi ndjer po, disa nga studentët e praktikës intensive kanë dalë dhe kanë bërë këtë pyetje për njerëz të ndryshëm që kanë takuar në rrugë. Shumë prej tyre siç do të vini re, përgjigjen se ekonomia është shkaktari i të gjithë problemeve. Kështu që i bie, nëse ne rregullojmë ekonominë, më e kanë në dorë Fullani i bie, domethënë me Arben Ahmetajn a ku di unë se kush janë këta njerëz përgjegjës. Tak tak tak tak tak tak tak. ca rregullime ekonomike dhe hop zhduket edhe dhuna në Shqipëri. Problemi është ekonomia nuk ndryshon mentalitetin. Le të shohim se çfarë thon njerëzit. Cili mendoni që është shkaktar kryesor për dhunën në familje? Okej, okay, shkaktari kryesor mendoj se është pamundësia ekonomike. Gjendja ekonomike është parësore. Shkaku kryesor është ekonomia. Papunësia, gjendja ekonomike, vetëm shkaqet ekonomike. Është një kompleks i tërë. Për mua ma shumë janë problemet ekonomike. Ekonomia që nuk e kanë dhe detyrimisht ndodh dhuna. Po më nuk duhet të harrojmë se ka raste rrafin gratë, rrafin burrat. Burrat ja fusin me të pirë edhe venë në shpi rrafin gratë. Tradhtia. Tradhtitë ose moskujdesi, varet edhe edukata e familjes, është një nga gjërat bazë. Mospasja, ekonomia, vetëm ajo. Ekonomia radhë parë. ekonomia. Është një injorancë e tmerrshme e theksuar që njerëzit trashëgojnë. Akoma mentaliteti, domethënë që mendojnë këta të vjetrit. Problemet sociale, ekonomia, edhe arsimimi. Këtë kohë që ka ardh sot nuk ka fare as komunikim asgjë, nuk dinë fare. Në momentin që një familje nuk drejtohet nga një komunikim i mirë, gjithmonë ndodh që të ketë dhunë. Nga që nuk kanë, është papunësia shumë e madhe. Kushtet ekonomike. Shkaku kryesor është aspekti ekonomik. Këto plagë duhen duhen shëruar nëpërmjet emancipimit, njerëzit duhet të kuptojnë që që dhuna nuk është zgjidhja. Dhuna nuk është zgjidhja, thotë djaloshi në fund. Kam përshtypjen që ka drejtë, dhuna nuk është zgjidhja. Dhuna është Zgjidhja, në fakt. Okej, um, ju mund ta shkruani tuajën në faqen tonë Facebook, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit. Gjithashtu mundet miq të dashur të na dërgoni mesazhe edhe në 069 20 70 222. Ndërkohë dua t'ju kujtoj se ne jemi duke përgatitur një short, do ta hedhim për rreth rreth 20 e pak minuta këtu në klubin e mëngjesit. Jeri do tërheqi tre emra, jo një por tre emra. Këta tre emra do t'ia dërgojmë shkrimtares Tammara Webber, mhm, shkrimtares së librit Easy, i botuar dhe i shitur masivisht edhe në Shqipëri. Ë, dhe Tammara Webber do të shkruajë, do të nënshkruajë tre libra, do të bëjë tre autografë, pra, për këta tre fitues. Me, ajo është në Amerikë atje. I ka kopjet e librit në shqip, do të shkruajë autografët mbi libra dhe pastaj do i dërgojë tek ne dhe ne do t'ua japim ju. Kështu që ata tre emra që Jeri do të përzgjedhë janë tre emrat që do ia çojmë autores Tammara Webber për të dhënë autograf në lidhje me librin e saj Easy. Ëm, dërgojeni mesazhin tuaj në 069 20 70 222 duhet të përmbajë emrin tuaj të plotë dhe thotë dua Easy. Mhm. Dua Easy. Kaq, dua Easy emrin tuaj Jeri tërheq një emër Dhe ju bëheni pastaj me një libër të autografuar Dhe kjo është shumë e bukur një kujtim i bukur. Edhe mua më pëlqen, mhm, është me, me, me lezet Tani, cili është çifti Olta që ka fituar Një darkë apo drekë Për qejf tek Chakra Jone Restoranti Indian Është Fabiola 458 i mbaron numri. 458 Fabiola. Bravo, bravo Fabiola. Bravo. Bravo Fabiola. 458 Fabiola, ti ke fituar. Do të marrësh një shoqe apo një shok me vete Fabiola për të shkuar tek Chakra Jonë, ndodhet përballë Universitetit të New Yorkut këtu në kryeqytet. Nëse nuk ke kë të marrësh, Mund të marrësh. Mund të marr Altinin. Mund të marrësh Altinin ose Lorin, ose Lorin, po ose Lorin, ose Jerin dhe Oltën. Tam. Fundja edhe un jam i disponueshëm. Kështu që mund secili prej nesh për një vakt indian. Ja, le të them. Kemi leje, kemi leje se. Do hamë indiançe. Pse jo? Ëm, um, okay, shumë mirë. Iku kjo, po do japim edhe një tjetër. Do japim edhe edhe një fituesi tjetër, do japim një shans për të shkuar te Chakra Jonë. Ëh, Është monedha bazë e Panamas. Yes? Yes. Okej. Atëherë, bëjmë pyetjen e dytë. Nga bota. Miq të dashur. Për një drekë apo darkë. Prej 2500 lekësh të reja. tek restoranti indian Chakra Jonë. Duhet të jepni përgjigje kësaj pyetje nga bota. Në 069 20 70 222 dhe pyetja është. Atëherë. Në kartëmonedhat e këtij vendi ka të mhm. shkruar në 17 gjuhë të ndryshme zyrtare. Wow. Çfarë? Kartëmonedhat e këtij vendi përmbajnë shkrim, tekst në 17 gjuhë të ndryshme. Një kartëmonedhë 17 gjuhë të ndryshme zyrtare të këtij vendi. 0-6-9-20-70-222 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të qenë fitues Për shembull ke euron që e ka edhe euro të shkruajtur me kështu Po ke edhe evro, evro. të shkruajtur greqisht më duket atje A? E ka në euro Që janë dy gjuhë. Dy. Unë po them, një kartëmonedhë e këtij vendi ka 17 gjuhë të ndryshme mbi të që mund të lexosh. Mm -hmm. Është si mësim gjuhe. Ti mëson gjithë. Dhe këto janë gjuhë zyrtare në këtë vend, jo gjuhë kështu koti. Kështu që kujdes, ka përgjigja është brenda për një darkë apo drekë miq të dashur tek Chakra Jonë është kjo, restoranti indian këtu në Tiranë, Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur është 9.32 minuta Miq të dashur, jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4 Edhe në ekranin e Club TV-së Dhe Jeri ka tani një moment Yeah. Janë disa vargje nga William Shakespeare dhe ka të bëjë me temën që ne po diskutojmë për dhunën në familje. Pak Shakespeare për ju miq të dashur nga Jeri sot. Për dhunën në familje. A mund ta ndryshosh pak bazën të lutem? Shakespeare man. Yo, it's Willie Shakes man, Willie Shakes. William Shakespeare. Oh yeah, oh Willie yeah. Shakes. Go DJ Willie Shakes now on the deck. Do të ndonte shumë hip hop pastaj. Okay. Mhm. Mm Dance, dance, Willie Shakes, dance. Po mirë vendos një elektro po që të jemi. Si do ti Jeri, si do po, muzikën. Diçka pak më të butë. E do më të butë mor Altin, pak më të butë. Diçka më të qetë më të butë. Futi një tekst i këngës. Ha, ja, ne jemi me këtë Jeri tash, na se na na lodhe. Po e ka aq të thjeshtë dhe e bën aq të komplikuar. Ai s'ka gjë tash, s'kam çfarë bëjmë tash. Unë mund të shkoj aty aty. Por puna është që do të jo, lë mikrofonin këtu. Edhe kemi thënë që jo dhunë në familje dhe ne jemi si një familje. Kështu që nuk klubin e mëngjesit. Nuk ka dhunë po, brenda nesh. Kështu që. Okej. Okay. Faleminderit Altini. Për të gjithë dhunën e ushtruar mbi të. Për të gjitha fyerjet që keni derdhur mbi të. Për inteligjencën e saj të shkelur. Për trupin e saj që keni shfrytëzuar. Për lirinë që i keni mohuar. Për gojën që i keni mbyllur. për injorancën me të cilën e braktisët, për krahët e saj të prerë, për të gjitha këto, në këmbë zotërinj përpara një gruaje. William Shakespeare, faleminderit. Faleminderit, Willy. Faleminderit e ty Jeri që kanalizove, si t'ia them, Willin, sot. Ishte shumë... Uh... Shakespeareane. Okej, okay, um, tani kemi diçka më pak Shakespeareane, miq të dashur, në Club FM në 104 edhe në ekranin e Club Blum. Është Sharadio e Krimit, gocat kanë menduar një fjalë, ne çunat jemi gati t'ua gjejmë dhe premtojmë se do ta gjejmë shumë shpejt. Ju mund të na ndihmoni në 069 20 70 222, fjala e gocave. Sharadio, loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Okej. Okay. Gati jeni? Ne jemi gati. Është një njeri. Jo. Është një koncept goca. Jo. Është një jo. kafsh. Jo. Është një organ Njerëzor. Jo. Ja. Jo. Një organ. Jo. Është jo. ushqim. Mm, në një farë mënyre pra. edhe përdoret. Pra, jo, ushqim për macet. Është ushqim. E han shumë ketrat. Ketrat? E han qentë rrugëve. Ajo, jo, qentë. Ketrat ndoshta, nuk jam e sigurt. Ketrat ndoshta. Po, nëse Jeri thotë ketrat ndoshta. Është një lloj bime. Është një lloj bime e cila rritet në pemë. Po. Është një pjesë e pemës. Po. Mhm. Është lart. Bra, një gjë. Ka aromë shumë të mirë. Një gjë shumë e mirë. Po, pëlqej shumë. Ka aromë që mua më pëlqen aromë. Ka aromë të mirë të brendshme, por çfarë është? Edhe është rritet në pemë, mhm. është në majë po, pemës. Gjithandej në pemë. Funksioni i saj nuk është e hajtë. Është nga këto frutat e thata. Lule, lule, janë lule, lule dhe brenda në lule ka një pjesë që hahet. Jo. Clap your hands. Clap your hands, clap your hands. Miq të dashur edhe 10 minuta na ndajnë nga shorti për uh, të marrë një kopje me autograf nga dora e autores, një kopje të librit Easy, romanit Easy. Easy. Botuar në shqip nga Pegi, ju duhet të shkruani emrin tuaj dhe Dua Easy tani në 069 20 70 222 069 20 70 222. Ne do i dërgojmë tre emrat e fituesve që Eri do të nxjerrin nga uh, akuariumi, akuariumi ynë pa ujë. Do t'i çojmë uh, zonjushës Tamara Weber në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila ka tre kopje në shqip të librit dhe ajo do t'i firmosë dhe do t'i shkruajë një mesazh personal secilit nga tre fituesit tanë që do t'i kemi me emra mbas 10 uh, minutash. Kështu që keni akoma kohë. Shkruani emrin tuaj të plotë, emër mbiemër, dua easy dhe nëse shpalleni fitues, do t'ia çojmë emrat tuaj. Dhe do të keni një kujtim shumë të bukur. Tamarës në Amerikë. Mhm. Mm Olta fitues për të dhënë? Mhm. Mm Kemi njëri. Atëherë, çuna dhe goca. Ë uh, doni, mm. mm, a doni që të bëjmë një tjetër pyetje me uh, nga bota pra, nga bota. Dakord. Duam. Për 1200 dollarë për ty Altin, nëse e gjen. Wow. Tani në vend. Cili vend europian është ai që përshkohet nga lumi Tagus në të gjithë gjerësinë e vet? Cili vend europian është ai që përshkohet nga lumi Tagus Tagus T A G U S mm -hmm. në të gjithë gjerësinë e vet? Jepi Ke 10 sekonda kohë Një emër të një vendi europian Nëse e gjen 1200 dollarë për ty Atëherë ju, Për juve miq të dashur do të ketë një dhuratë Për Altinin 1200 dollarë nëse e gjen tani pa ndihmë Jepi 10 Ma thuaj edhe një herë pyetjen Atëherë Lumi Tagus Tagus po Përshkon këtë vend europian Në të gjithë gjerësinë e vet Lumi Tagus 069 20 70 222 për dëgjuesit do të jetë një dhuratë për juve miq të dashur. Ndërkohë Altini ka vetëm 10 sekonda kohë për të dhënë një emër të një shteti. Ti e di që intuita ime nganjëherë edhe del, edhe qëllon. Jepi Altin. Le të shohim. Tani mund 10 në në Europën Perëndimore apo 8 ca njerëz janë duke thënë që kjo ose janë edhe nga këta aktorët civilë që thonë, kjo është një gjë e keqe, sepse në qoftë se juve e bëni me dënim për futjen në burg, atëherë nënat e reja, në vend që të kërkojnë ndihmë kur kanë nevojë për të rreshtur abuzimin me drogën, stepen, fshihen. E maskojnë. Mund ta marrin atë në një moment që nuk e sheh askush. Po sepse sepse nuk kërkojnë ndihmë, sepse kanë frikë që nëse kërkojnë ndihmë, del llafi në polici që kjo është drogaxhije. Mm -hmm. Edhe pastaj mund ta fusin atë në burg. Kështu që ato i qëndrojnë larg klinikave. Do të hiqet dorë, pastaj nga ky ves që kanë. Ndërsa ndërsa po e lexoja pak për këtë, mua nuk më duket aq i keq, sepse paska diçka në ligj që thotë, që nëse ti shkon dhe uh, futesh apo njihesh, si thua, apo bëhesh pjesë e njërit nga këto programet e rehabilitimit mm -hmm. vullnetarisht, mm -hmm. atëherë ti nuk dënohesh. Nuk prekesh nga ky ligj. Nuk prekesh nga ky ligj. Ama nëse kapesh në flagrancë me me ndonjë pipë, a me ndonjë shiringë, a me ndonjë parafernalia tjetër, domethënë nga këto që përdoren për të për të marrë drogë, a ndonjë dozë me vete, mm -hmm. ndonjë kokërr këtu, a ndonjë pluhur atje. Atëherë ti do të rrasesh në burg edhe pse je nënë akoma për të lindur. Por në qoftë se shkon në vend e thua që unë kam një problem me drogën, po, mua më pëlqen kjo, dhe, dhe futesh në program, atëherë shteti thotë që meqë u fute në program, të falet po.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 Kështu që jeri tani do tërheqë emrin e parë. Opa, emri i parë ra në tokë e futi prapë jeri brenda. Ai mund të kishte qenë emri me shans po nejse. Po nuk e zgjodha unë. Ja. Le të shikojmë se çfarë ka zgjedhur jeri tani. Atëherë. Është Klara Ndoni që thotë dua Izi i mbaron numri me 494. Bravo Klara. Klara Ndoni. Shkëlqyshëm. Klara Ndoni është emri i parë. Parë. Tre kopje të librit Izi me autograf nga autorja Tamara Webber miq të dashur. Klara Ndoni do të marrë një kopje të autografuar e para. Tani do të tërheqim emrin e dytë, një tjetër fitues. Bravo, bravo, bravo. Ti ti ti ti. Okej, në rregull. Mirë, a këtu i ka ardhur fundi dhe programit tonë. Unë kisha bërë një pyetje për një tjetër nga këta çifte që do shkojnë te Çakra Jonë. Pyeta se cili ishte vendi që ka 17 gjuhë të ndryshme në një kartëmonedhë dhe vendi është India. India, bravo. bravo Restoranti indian. E ka gjetur Redi dhe dhe fiton dhe pra, fikton, fikton, fikton kuponin nga Çakra Jonë. Bravo Redi. Shumë shkëlqyshëm. Mirë, e mbyllim këtu? E mbyllim. Ka ngelur ndonjë gjë tjetër. Olta. Kemi dhe setin me foto që e fiton Joni pasi ka thënë Portugalia. Portugalia, lumi Tagus. Tagus. Tagus, ë? Tagus. Tagus. Mirë, ikim ne.